91.4 de l'FM. Molt bon vespre, família. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, l'edició 211 d'aquest Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. Arrenca el pim-pam-pum, arrenca aquesta edició 211. Moltes ganes de tornar a estar amb totes vosaltres que ens escolteu. Com sempre, començarem el programa presentant a la gent de la taula que avui ens acompanya. A la meva banda dreta, el que no ens pot faltar mai, el que ens ho arregla tot d'allò més bé, el que tira grans temes arrànganos i porta totes les màquines al dia, el nostre amic de l'ànima, el nostre company, Ricky, que dius, reverendo tecles! Doncs <laughs> pues molt bé, molt bé. Avui ens falta una pota, però escolta tu, seguim endavant, amb molta il·lusió, avui i a veure ens... si us agraden els temacles que us portarem. Avui ens falta l'Eric, per això ho dèiem, avui ens falta el nostre company Eric, que és el que ens tira sempre la secció de llibres combatius i tira també temes a tort i a dret, i no, i no el tenim amb nosaltres, li dediquem amb ell al, el, al programa. Espero que ens estigui escoltant online. I tant que sí, avui estem en directe, estem a Ràdio Pinsania, estem a Ràdio Trama i estem a Ràdio Terra, Després us explicarem com ens heu d'escoltar, però a la banda del Ricky, el que tampoc ens pot faltar mai, el que tira els temes arranganos que fan reventar els tímpans de tota la gent que ens escolta, que fa tremolar els ciments de Can Capablanca, el nostre amic de l'ànima, el nostre company Manolo de Barberà. Què dius, guapo? Què dius, joder, Manolaco! quina, quina presentació, eh? Cada cop sí, és... sí, és un subidon cada vegada <laughs> que uh! comença el programa. Pues molt bé, tio, molt content i molt agraït perquè tu ja ho has ben dit, el reverendo Teclas, allò que ens arregla tot, Uh, m'ha arreglat a l'ordinador que havia fet unes trastades amb Linux i no sé què i m'ha recuperat les dades de l'ordinador i estem treballant en ello, però sembla que, que tot funciona. Tot funciona, clar que sí. Sense més dilació començarà, no sense abans recordar-vos que som un programa de música combativa, de música alternativa, de música reivindicativa, que destriem cada setmana el bo i millor dels gèneres, eh, dels diversos gèneres, com poden ser l'esca, el hip-hop, el pungo o el, o, el, o el rock o qualsevol altre, i que sempre ens belluguem amb temàtiques polítiques i socials per, per tal de, de reivindicar cada cop uns, uns millors drets. Uh, sense més dilació, comença aquest pim-pam-pum. El primer tema el que obre avui foc és el reverendo Tecles, és el Ricky, que ens portes guapo. Us porto un, un noi que últimament sona bastant aquí, és el Quique Tormenta, i en aquest cas va acompanyat amb, amb la seva banda presentant el tema Despierto de repente. Vinga, que això comença. Despierto de repente. Arcadas todavía, vaya. haciendo caso de lo que te estoy diciendo. Quiero que recuerdes lo bien que me iba la vida sin ti. Una vez prometiste que la eres la última vez. No me valen los despistes, aunque no te acuerdes bien. Sabes que fue triste, lloraste como antes, lloraste como antes. de las que no arden como antes de volver. Por dentro reventar y otra vez las piernas no me podrán sostener. Mis suspiros se convierten en arcadas cada vez que intento volverme contigo. A recorrer la ser Parece que así conmigo y entonces arcadas otra vez. soñé que revoluciones perdía y al día de repente desperté dentro de una pesadilla y cada noche siempre que dormía solamente arcadas todavía ni arenas de cemento ni la oscuridad la muerte que prefiero se queda dentro de mí cada noche siempre que dormía solamente arcadas todavía arcadas todavía Déu-n'hi-do. Ja havia sonat la cançó en la versió eh, en acústic, diguéssim, el, mhm. el sol. Vamos, eh? Però també vaig, vaig veure el videoclip... Epa, vaig veure el videoclip d'aquest tema i vaig dir, hòstia, ja ha sonat però tornarà a sonar. Però, però val la pena. I sí, sí, sí, els que tingueu un ordenador davant i podeu ficar al YouTube aquesta, el Desperto de Repente, Kiko, que Tormenta en banda, està ben xulo també. La veritat que en banda eh, està molt guapo, eh? Sí, té un altre, un plus. No? A mi m'ha sorprès, sí, m'ha sorprès. Canyero ben guapa, ben guapa la proposta, excel·lent com sempre la proposta que porta el nostre company Tecles. Seguim amb més música combativa, ara és, és el meu torn. Uh, us porto el Gentleman, que és aquest cantant de música reggae, excel·lent cantant de música reggae alemany. A més no ve sol, ve amb el Kai Mani Marley i amb el Campino. És una versió de, de Bob Marley del Redemption Song, extreta del seu Unplugged del 2014. Canaleta a la branca. Desterable. So died to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hands was made strong by the hands of the Almighty. We found in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? Cause all I ever have redemption song. Once ourselves can free our minds. I've no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. long shall kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill. Won't you help to sing these songs of freedom? Cause all I total slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy. Cause none of them cannot stop the time. How long shall they kill our prophets? While we stand aside and look. Some said it's just a part of it. But we've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? Is all I Branca. Uh! En Gentleman, començant el pim-pam-pum, no us penseu eh, que, no, que no tot serà tan tranquil·let. <laughs> Què us ha semblat? Molt bé, molt bé. No, prodiguem, no ens prodiguem gaire amb, amb el rigui, no? És veritat, és veritat. De fet, quan, quan hem portat rigui molt sovint és el Bob Marley o, o alguna cosa així, però... Mm però no, és veritat que hauríem de fer eh, de tant en quant més, més entradetes perquè també és una música casual, també és una música que parla de, de, bueno, parla de, de reivindicació i parla de moltes altres coses i, i val la pena. Molt bé, doncs uh, seguim amb el pim-pam-pum. Ara és el tu? Manolo que comença. Vinga, seguiré. Uh, us he de dir que, que canvi una miqueta el ritme. Encara no, no el pugem, però sí que ens accelerem res, un, un mínim. Uh, és un grup que vaig portar fa poc, però que em va molar molt. Són les Marmotes en el bar. Ah, és un grup anarco rap desde Santiago de Chile y por un tema que es diu Los Inflamables. Mamá, sé que tu intención es buena, pero la policía es una fuerza que mantiene el status quo de la élite acomodada. No deberíamos atacar las raíces de los problemas sociales. Policía enemiga, tu chupan al de arriba. Con el paqueo alimentas tu familia. Aparentan ser buenas personas. Los primeros en corrupción en el mundo de la droga. Trabajan para el maldito imperialista. Su pasatiempo es golpear al activista. Aquí Llegaron los del Estado a pegarnos con sus palos Paco correr Ni siquiera se merecen la canción, se merecen mil camotes en la manifestación. Pacifista, si que el torturador es un hermano, te encapucharás cuando te haga daño. Facho, te gusta revisarme si te encuentras aburrido, Paco te paseo, chupa el pico. Educación gratuita va a tener tu hijo, pero sin papá porque Dios así lo quiso. Trae tu guanaco y tu zorrillo, si es que no lo quemamos lo pintamos de amarillo. En el pasado, en el presente lo vivimos, tu tortura, tu maldita esta represión, no la perdono ni la olvido. No la olvido, ni menos la perdono. Recordando a los caídos. ¿Ok? Adelante guacho, contra los pacos, después de ellos viene el empresario. Adelante guacho, no le compramos a la policía. Vamos y la quemamos. Adelante guacho, contra los pacos, después de ellos viene el empresario. Adelante guacho, no le compramos. que protegen y que dan seguridad. Cualquiera que conozca sabe que eso es falsedad. Pegando palo, paco malo, protegiendo a los patrones. Tú soy del bajo pueblo defendiendo sus mansiones. Seres descerebrados, fieles al Estado. No cuestionan ni una orden si viene del alto mando. Monos reculeados, incapaces de pensar. Máquinas robóticas solo saben pegar. A tus perros de los ricos solo les deseamos muerte. Sabemos que tienen hijos, por eso son algo fuerte. Pero tranquilo, cabro, aquí nadie concilia para que no haya sufrimiento. Matemos a sus familias. Muchos amarillos son trabajadores. Vaya trabajo armado reprimiendo los dolores. Son la parte armada del capitalismo. El control social para que el orden sea el mismo. Traidores de su pueblo son basura desclasada Luchen por sus derechos y te agarran a patada Sean los pagos de verde o la puta PDI. Quememos todos batardos, hijos de la CNI. Pregunta a cualquier cabro como en la comisaría. Torturas y maltratos de la puta policía. Metes uniformadas, son malos en la cama. Nuestro mayor deseo es ver a un pago en llama. <laughs> Un paco en llamas, coche tu madre. Mira, weón, se está quemando el paco, culiao, Adelante, guacho, contra los pacos. Después de ellos viene el empresario. Adelante, guacho, no le compramos. ¡A la policía! Vamos y la quemamos. Adelante, guacho, contra los pacos. Después de ellos viene el empresario. Adelante, guacho, no le compramos. ¡A la policía! Vamos y la quemamos. de policía todos pintados parecen Tony. Son perros falderos de la burguesía, todos disfrazados, uniformados. Van a terminar todos quemados, sapos del Estado. Y ahora así los ponen en cuatro y son tan solamente Bonnie. Ni al humazo ni con el zorrillo callarán estos cabrones. Ni sus altos mandos evitarán que lloren. Aquí no hay jefes sino anarquistas como lo todo en vez de flores y me encapuchos porque me persiguen. en sus pruebas cárceles tienen la libertad, no viven. Solo dime quién es el delincuente, siendo emblema corrupto. Las necesidades de la gente por este descontento voy de frente, entiende, perro que ladra no muerde. Su historia de represión hizo que el pueblo despertara y unido lo tuviera apretando dientes. Aunque también puede ser por la falopa que les consigue el bro al presidente. Dice buscar la paz y la tranquilidad, pero el problema viste hoy día de verde. Vamos a luchar por la igualdad y una libertad hasta la muerte. Ven, para hoy detente, abre la vista y después la mente, seamos consecuentes. Mi bro, ¿pa Adelante guacho, contra los pacos, después de ellos viene el empresario. Adelante guacho, no le compramos. ¡A la policía! Vamos y la quemamos. Adelante guacho, contra los pacos, después de ellos viene el empresario. Adelante guacho, no le compramos. ¡A la policía! Vamos y la quemamos. Mi teniente, alguien ah, imputaba la celda número 4 que dice que tiene derecho. Eh, lo leyó en un libro, dice. ¿Un libro? Y esa hueá que chucha, eh. Chucha, eh. Aquesta, aquesta és Pardiola, eh? la del Manuel Pardiola. <laughs> Què us ha semblat? Aquesta és la tranquil·leta. Sí. M'ha semblat un tema brutal. A la policia vamos a quemarlos, no? O així? Sí, sí, la bueno. veritat és que la lletra és molt intensa. A més, comencen i no paren i li foten una burxada al, als, als monillos de Xile que... Que els deixen... Eh, que es deixen estabornits. Segurament se la mereixen. I tant que sí, segur. Sí, sí, i de fet, si voleu escoltar aquest tema o molts altres, ens podeu escoltar. Uh, ara mateix estem en, en, en directe, podeu, ens podeu escoltar mm, a radiotrama.cat Uh, I si no, els dissabtes a les 8 de la tarda també ens podreu escoltar a radiotrama.cat, uh, ai, perdó, a, a, tantes ràdios, a radioterra.cat, que des de fa un parell o tres de, de setmanes uh, sonem per allà també, i si no, a Ràdio Pinsania de, de Berga ens podeu escoltar per internet o per l'FM, que també són allà, i bueno, a la seva graella sur, surten els horaris. I si no, també eh, ens podeu escoltar els podcasts que hi ha a radiotrama.cat, radiotrama no radioterra, eh, també ens podeu anar seguint per allà. Sí, a, radio, a radiotrama.cat tenim tota la base de dades, no? De... algun ha desaparegut, però tenim quasi els sí. 200 programes penjats. Sí. Mm. Podeu Així anar tirant és. enrere i veure el que sí. sonava fa Fa uns anyets. I tant que sí. És un lío, tio, com que les dues ràdios comencen per T. RT. Eh, RT. Ràdio... Bueno, Ràdio, Terra és la, la veu dels països catalans i Ràdio Tramà doncs, és la ràdio de Sabadell que està aquí al casal independentista i popular Can Blanca. Per la gent que ho sàpiga, ja, ja ho sabeu. Continua el pim-pam-pum, segueix sí. aquesta edició de 111, ens ho estem passant d'allò més, esperem que vosaltres també. Ara és el Riqui que agafa el seu segon relleu, Segon pipinacle de la nit, eh? ja veureu, jo agafo el teu ritme, el teu ritme així de hip-hop, perquè porto el fuego i la palabra. Oh! Eh, eh, aquest... Mola, ja, mola oh, aquest. Ja comença a bullir l'ambient. Bé, bé, és un pavo que és, és argentí, uh mhm. -huh. però ha estat vivint a Barcelona, que és on va fer aquest disc, el Tècniques d'Ataque del 2013, i després se'n va anar a viure al País Basc i allí ha tret un altre disc. Uh mhm. -huh. Ole. Pero bueno, llevo creo que l'accent és 100% argentino. Seguí la pista, eh? Sí, bueno, més que res que ho diu a les lletres también. Olé. Escoltant les lletres, sí. els, raperos són molt així que parlen de lo que fan y la vida. No? <laughs> <laughs> Pues el fuego la palabra, técnicas de, ataque 2013, esto es el gueto. Enchúfala. Allí no se vive con mucho lujo. Los guetos son iguales en todas partes del mundo. Apestan. La realidad. La, realidad. la, realidad. La, realidad es eh. La realidad. La, realidad es realidad es Aquí comienza una vez más una nueva escritura. Aquella escupa de mi interior, mi lengua dura. Esto no es arte, esto es contracultura, como flores que nacen y crecen en la basura. No me creo un artista por dar mis puntos de vista. No me mueve el dinero, sino lo que pienso y lo que creo. Expreso lo que siento, si no me gusta lo que veo. Y veo que muchas cosas exigen un replanteo. Te digo, te lo cuento, que muchas veces te siento que la mierda de afuera la estamos reproduciendo y nos estamos mintiendo. Encerrados en un un muchas frases repetidas, mucho valor estético, patético. Es que la ropa defina un movimiento, sea la sinceridad, se la lleva el viento y nos contemos el cuento de que somos los buenos, que lo tenemos todo claro, que no somos como el resto. Cierto, es que hay más apariencia que convencimiento. Si callo, reviento y digo que en el gueto hay mucha voces, sí. Demasiada pose pa' tan poco sentimiento Muchas crestas, muchas rastas, pero con eso no basta Las cosas no cambian, por sí solas no cambian Si no somos nosotras que asumimos cambiarlas ¿De qué parlas? De cambiar el mundo cuando vas puesto de farla Esta noche me da charla, mañana me da la espalda Hablamos por supuesto solamente si vas puesto Y todo tu palabrerío anfetamínico es molesto se me queda indigesto. Dime, ¿piensas con la polla o piensas con el cerebro? No significa nada el respeto, compañero. Lo digo en serio, me enojo, me ofendo. Y cuanto más gente conozco, yo más quiero a mi perro. Muere la humildad ante tanta vanidad. Te crees que eres muy listo porque vas a la universidad Si impones tu voluntad. No me hables de igualdad alimentando tu ego montado en tu pedestal. No creo que tu camiseta te vuelva antifascista si me tratas de sudaca como lo hacen los racistas. Soy un inmigrante y perdóname que insista que muchos de tus prejuicios saltan a simple vista. A la mierda, tu tétrica postura patética, demasiada estética y muy poca ética. Si en fiestas y en conciertos cuando te pones en pedo, confundes ligoteo con el más burdo baboseo, ¡Qué feo. Intentar justificar lo que es injustificable. Si tienes problemas, que te echen un cable. Si tus vicios moldean tu conducta y tu vida. Me parece que es hora de que busques alternativa. Ya basta de hipocresías, la lucha es día a día, el enemigo también. Se camufla en nuestras filas y todos caminamos en fila con uniformes que desfilan hacia el fin de la utopía bien estar juntos en la mano y el concierto, poder disfrutar de estos buenos momentos, pero cuando estamos solos y nos acecha el desaliento, ni yo sé lo que te pasa, ni tú sabes lo que siento. es cierto, cada cual en su desierto, mucho besito en la boca, y intención de conocernos, tantas veces me encuentro aburrido y molesto de jugar a ser libre, encerrado en un gueto, gueto, gueto, gueto, gueto. what my life would be. In the ghetto. I was dumb and old. Déu-n'hi-do, déu nhi déu nhi déu la palabra, tio. Guapíssima. Impressionant. Foten canyuqui. Molt bé. Ben guapa, ben guapa. Seguint el hip-hop, però encara... I amb lletres supercombatives, aquesta penya. I replant una mica també sí, clau sí, a nivell parlant, de... En aquest cas de, dels guetos, no? que és una vida dura, sempre, sí. sempre ho ha sigut. I bueno, el hip-hop acostuma a ser l'expressió urbana punk, del... Sí. sí, sí, sí, és veritat, és així. Més del és... poble, més de la base, més de, més de baix, clar que sí. Bueno, som els de baix però, però anem contra els de dalt, això és així. I esto és així. Seguim amb més música combativa, segueix l'edició 211. Us porto ara una proposta, canviarem una miqueta el registre, ja veureu que són els Crancs. Els Cranc, perdó, que és una banda que va néixer el 2010 al poble de Sant Andreu del Palomar eh, per fer rock and roll i els membres del grup són el, el Jaume, el Manel, el Sergi, el Joan Andreu i el Joan Andreu, perdó. Eh, és una cançó que és una versió acústica del seu CD retocats d'aquest 2016 que porta com a títol Trencar. les lleis són injustes, eh, tenim el dret de, de tancar, com bé diuen els cranc. Ben, ben guapa, esperem que us hagi agradat, que us ha semblat aquí a, a la sala. Eh, Ballaruca, Ballaruca, ah, no, has tornat als teus fueros. És, és, és una cançó que a mi em mola perquè, bueno, té aquell ritmilla com alegre, no? però, però en realitat el que diu és que, que ens carreguem els separadors i que, i que rebentem el capitalisme. Vull dir que, sí, alegrement però... Però combativament. Però combativament. També. A més, els cranc, abans ho parlàvem amb la Lola, que també està avui aquí. Hola Lola, què dius? Hola. Pues abans ho parlaven que, que és una banda que havien fet, el, havien fet alguna cosa ja fa anys enrere i que ara aquest 2016 han tornat a, a treure un CD, aquests retocats, els hi seguirem bé, bé la pista perquè bueno, són gent de, de Sant Andreu, gent involucrada en tots els moviments socials i així i, i segur que valdrà molt la pena. Seguim amb més bé, música combativa. Sí, ara el Manolo, no? Segona ràfaga. Molt bé, Isma. la veritat és que les coses s'han de dir, eh, siguin en ballaruca, amb hardcore, en puc, en mescà, amb el que sigui, i aquí al Pim Pum ens agrada dir-les totes. Si no puc ballar, no és la meva revolució. revolució. Ahí està la cosa, Emma Goldman. I res, jo pues, segueixo una mica amb, la, amb el to, són el, els Escarnio, seguint rascant amb el meu en aquell de, de, de Galícia, i és un grup de, de Vigo, d'Esca, um, que ja veureu que col·labora a l'Iñaki de, de Betagarri. Olé. Olé, ah, olé. Uh, de seguida notes la, la seva veu. I us porto un tema del seu àlbum Arredista del 2003 que es diu uh, Cantamos. Cantamos. Ben guapa, també, eh? Ben guapa, ben guapa, ben guapa. Ben guapa. Amb la veu por ahí de, de Betagarri, mola molt. A més, cantant en, en gallec i, i mola molt, la veritat, que li foten molta canya. Déu-n'hi-do, déu nhi déu la cançoneta que ens ha portat el Manolo. Seguim amb aquesta edició 211, continua el pim-pam-pum. Uh, ara és el torn del Ricky, que agafa el seu relleu. Comencem tercera ronda, eh? Comencem tercera ronda. Ara dubtava si entraríem amb l'agenda o no. Però no, tiro jo el meu tema. Tirem, tirem sí. tema... A veure, jo com a tercera ronda he portat els Malos Vicios, també una mica de ska, ska punk, no? és el que, lo que feien, sembla que ja no toquen. Els Malos Vicios he triat el seu àlbum del 2002, Al mal tiempo, mala cara, i he triat un temilla així ben alegre, musicalment, no tant la lletra que és una mica més amarga, però ben alegre, Los duendes de la calle. Dale, chicha. artificiales, pegamento. Son los hijos olvidados, los sin voz, sin Dios, sin techo, de su tierra desterrados, unos ángeles sin cielo. Los que gritan en silencio, los que ya no esperan nada, a duras penas mal nuestro capitalismo. Y es que todos somos culpables. Yeah. pam. Bestial. Eh, els malos vicios eren tiro fijo eren... en la seva bona època. No, no, i, i, i encara ho són, eh? Encara ho són. M'ha encantat, m'ha encantat. Començava així, això que deies, amb una miqueta d'escar rapidet, amb guitarra i tal, però després tupa sí, la tupa sí, i, sí. i fum-li fum tonyina. Ben guapa. Hi ha alguns discs que predomina més el rotllet escar, i altres discs que, o, o cançons no? que predomina més la, la xitxa, però sempre fan una mica de mescla de les dues cosetes, sí, ska i punk. En les seves millors cançons ja, ja ho feien, això. Sí, és, sí, sí, sí. És senyal inequívoca que són els malos vicios. Mm -hmm. Ben guapa, excel·lent la, la proposta del mestre Tecles. Això no s'atura, continua, fotem-li rima, fotem-li canya. Són els Gatibu, la banda de rock de la oh. localitat viscaïna de Guernica, Euskal Herria. El terme Gatibu significa en euskera cautiu, i porto un, un tema que s'anomena Igelac, traduït a l'euskera seria Granotes, cançó que fa una part de la banda sonora de la pel·lícula homònima Igelac d'aquest 2016. Gaudiu-la que és ben bona. menta txarra egin zendun harimie mie arno negatiu reventant Can Capablanca. Rock and roll, oh yeah, què s'ha semblat? Home, una bona rock and realitzada. Molt guapa. Que abans estàvem comentant que això dels bilbaïnos els hi torna locos, no? Ah, bueno, no, no, el no, doctor era, Deseo. A, a, doctor estan parlant... Per què em canvi... Bueno, perquè sí. estàvem fent com la comparativa entre ah, aquests ah, tu, i els sí, doctors sí, de Sheldon, sí, que aquests que també, no? Gatibo allà on vagin de Òscar Herria... No, però està bé, està bé que ho treguis. Fora micro comentaven que Gatibo Òscar Herria doncs, té, té una gran tirada, evidentment, i és veritat que, que a Bilbao i altres parts d'Òscar Herria, quan toca Doctor Deseo, s'atura tot. Bueno, és, és la música d'allà, és una música que... Bueno, el, el Manolo té molta, molta predilecció per la música llatinoamericana, mm. a mi em tira també molt la música euskaldun i aquí us la portem perquè la gaudiu, clar que sí. Més música combativa, això no s'atura, Seguim amb el Manolo, que tirarà un altre tema zarranga, no ja seguint la línia del, del programa. Doncs sí, mira, a eh, dient d'on ens tira la música, a mi ara últimament m'està tirant de, de per allà dalt, de, de Galícia. De Galícia Llavors, molta, eh? abans eh? estàvem a Vigo, ara ens anem cap a, cap a Corunya, són els Diplomàticos de Monte Alto, que és un grup de rock del barri de, de Monte Alto, i us porto un tema que es diu Gaite, Gaiteiro, ja, ja veureu que fa una barresa amb gaites i rock i així, molt guapa. Ah, carallo. pas a la secció informativa del, del programa. El primer acte seran les jornades que organitza el, el BDS aquí mateix a Sabadell, al Casal Can Capablanca, eh, jornades sobre, sobre l'ocupació i la resistència a Palestina que començaran el 7 d'octubre a les 7 de la tarda amb mirades de resistència des de Jerusalem amb Jaguat si, Jaguat eh, Siyam, representant de Silwan, barri resistent palestí de Jerusalem. El següent acte serà el dia 21, eh, que serà mirada històrica del, i el moviment boicot desinversions i sancions a Maritz García i Alice Samson, membres del BDS, i eh, acabarà el 4 de novembre en mirades sobre les operacions avui amb membres de la brigada Sabadell Maresma que, que van visitar Palestina el passat mes d'agost. Això, com us deia, organitzat per la plataforma BDS del, del Vallès Occidental. Molt bé, i, i més actes de l'agenda, el que, que es farà al Buirac, al Casal Popular i Cultural de Cerdanyola del Vallès, que és al carrer Torrent número 48, serà dissabte 8 d'octubre, eh, la, serà la festa d'inici de curs eh, del Buirac i tindrà, tindrà a partir de les 5 de la tarda activitats infantils, eh, amb taller de percussió, la presentació dels col·lectius a les 6 i mitja, eh, espectacle de, de dansa contemporània a les 7 de la tarda i a les 7 i mitja comencen els concerts amb Suc de Taronja i Another Rock Band. I a més a més tindrem barra amb pinxos eh, al casal, no us ho perdeu, d'allò més suculent, al casal de, de Cerdanyola. Més actes de l'agenda? Més actes, el següent serà Tèrbol Atsur, seminari sobre la desobediència i la democràcia del demà, a càrrec de Sergi Álvarez Riosalido, el dijous 30 d'octubre a les 8 al, aquí mateix, a Can Capablanca, eh, i hi ha una activitat per, que és una activitat paral·lela de la tercera edició del Tèrbolet Sur. Molt bé, i continuant amb, amb l'agenda la, del Pim Pam Pum, un altre acte del Buirac, que no para aquesta gent de, de Cerdanyola, la gent del casal de, de Cerdanyola porten, presenten en directe la Polla Records en Torrecto divendres 21 d'octubre a partir de les 20 hores passi del vídeo del concert de la Polla Records i bueno, veniu a gaudir dels pinxos i a veure un dels millors concerts de música punk que s'han enregistrat mai, no hi falteu, ja veureu, se va liar gorda. Mm, per cert, això ho fa la gent de Los Joves i Los Vienes Polleros, que és una gent que, que és del bo i millor de Cerdanyola. <laughs> Molt bé, i seguim per allà, per Cerdanyola, de fet en el mateix carrer, eh, amb els vermuts musicals amb cantautores llibertàries de l'octubre de la taverna La Menuda, que també és el carrer de Torrent, al número 61 de Cerdanyola del Vallès. Barrencalla, eh, Llaman. Això diuen. I seguirà el dissabte 22 a les 12 i mitja amb la cantautora Sílvia Tomàs. Que recordar que ara eh, Sílvia Tomàs Trio, que són la Sílvia, el Guillem i el Mateo, estan en un nou disc molt, molt brutal i estan com en la campanya de Verkami. Queden 25 dies per apujar el projecte i ajudar-los a treure aquest disc que, que gaudirem totes. Molt bé, Lola. <laughs> I per acabar aquesta, aquesta agenda, aquesta secció informativa del Pim Pam Pum, un últim acte, el del 12 de novembre, manifestació a partir de les 5 de la tarda a plaça Urquinaona de Barcelona, eh, la gent de l'Assemblea Groga per un ensenyament públic, per un, per un ensenyament digne, per un ensenyament de qualitat, demana que tot el que se'ns està xurissant a l'educació pública ens ho tornin i monta, monta manifa, així que no hi falteu, eh, ens hi va el futur i la lluita educa. Fins aquí la secció educativa i, <laughs> i informativa del Pim Pam Pum. <laughs> molt bé, companys, molt bé. bé Cosa s'ha semblat? bueno, bé, eh, més no? curteta eh, que de costum, no? Sí, sí, sí la veritat és que veníem, sí. veníem amb, amb alguns cartells, però tampoc tants. Sí, no, no perquè no hi hagi més actes, sinó també perquè com que jo he tingut a l'ordinador fotut, que normalment porto cartells, sí. de fet tenia uns quants però s'ha mancat. a la... De fet també hi ha lo de l'aniversari lo de l'aniversari de l'Assemblea d'Ocupes de Terrassa, ah, que és aquest etcètera. Finde, sí. sí. Sí, sí, sí. Divendres i dissabte. De fet, l'agenda em va plena, però nosaltres hem portat avui un tastet. De fet, jo porto el meu últim tema, és un grup de, de Terrassa que tocarà en directe sí, després eh? de molts anys. Ah, sí, eh? Petit gran... spoiler, ja, ui, ja arribarà. Ui, ah, ui, ui. atenció, atenció. No, no, hi haurà sorpreses. Hi haurà sorpreses en aquest... En aquest no seran els Código Neurótico? No. Nope. Ja està. Ja, <laughs> Això molaria, eh? Joder. <laughs> Molt bé, com dèiem, continua la música combativa, continua el pim-pam-pum en, en aquesta edició 211, seguim aquí en directe, seguim a Can Capablanca, ara és el Ricky qui tira un altre tema zarangaro, estàvem ja pujant una miqueta a la cresta lleugerament, però, però a encara veure, a veure, el bo i el millor encara està per venir. Ara això ja és com una mica un abús, perquè <laughs> aquesta gent van treure els pobres cinc cançonetes fa quatre dies i ja n'haurem ficat tres. <laughs> Són els Són batec, els batec. Els batec que la setmana passada van tirar un cadascú, eh, Isma? Sí, us trepitjar, eh? Ens van és que... trepitjar una miqueta i ara pues, jo continuo la trepitjada, que el pobre Isma se la tenia a la recàmera, però... És que han sortit escopatejats, eh, aquesta penya. Han sortit eh, traient fum, impressionant. Però, què vols, què vols? De, de gent dels malestar social o els antipàtics? O gent dels carbunco i, aquesta, i les no, bestioletes no. de ponent aquestes que tenim per allí? No, no, la, la cosa estava cantada. Pues res, va. Són els batec, i d'aquest nou disquet té nom el, el disc? Hòstia, ara no Hòstia, sé si té nom. Segur que sí, eh? Però... Bueno, sí que us ho direm després, si és que té nom, i si no és un homònim de Batec. I el tema és el primer, de, de, <laughs> és el primer del disc, que es diu Never Surrender. I mai ens rendirem. Mai. Mai. Isma, que sí, eh? ara, ara i sempre. Eh? <laughs> ahí, ahí hem estat buscant. Ben guapa, ben guapa, espectacular, aquest Never Surrender de, dels Batec, des de l'Ari sempre. Déu-n'hi-do, déu nhi déu com, com te l'has tirada, com, com l'has tirada. Tenim, atenció, tenim nou tiro fijo al programa. Sí, sí, sí. Us queden dos temes ja, no?, per, per posar-ho així. Sí, però es diuen Batec i van, i van molt forts, molt forts. També venen forts els Picutarà, aquesta, aquesta banda que ha traduït el seu nom significa infern, o sigui que ens anem als inferns. És una banda Euskaldun formada al 1988, família, Fan ska, reggae i rock, encara estan en actiu, són l'Unai, el Gorka, l'Iker, el Chefo, l'Eneco, la Miren, l'Aritz i l'Ecain. L'Aritz i l'Ecain, que si no estic eh, mal informat, eh, són els xalapartaris, són els que fan la xalaparta, ja veureu que és un tema preciós. Està extret del seu LP Agure Hore del 2007 i s'anomena Gudaria Neguna, perquè fa poc va ser el dia del, del, del soldat basc, pues per tots ells i per totes elles. lava. Picotarà. Què us ha semblat? Amb aquesta xalaparta i, i bueno, ahir després l'hem donat una miqueta. Guapíssima, la, la xalaparta del principi li dona com un to de, de suspense molt guapo, eh? El sí, t'ha volat, eh? T'ha volat la intro ahir amb xalaparta. Clar que sí, ben guapa, ben guapa no bé, la, la proposta dels Picatur, de, de Picotarà, perdó, del, del 2007 seguirem, seguirem mirant a, a veure si aquesta gent tenen, tenen més cosetes fetes i, i que no sigui la darrera vegada que vinguin continua el pim-pam-pum, continua aquesta edició 211, comença a fer una miqueta de baixada, però encara encara ens aguantem, eh? Encara us donarem guerra. I tant. Manolo, què? pues ja comencem, no?, a, a donar una miqueta. <laughs> Inaugurem secció, secció d'Espain? No, no, no, no. No, jo avui crec que no, no tindré... Ara en tranquis. No tindré d'Espain. Eh? Jo crec que també segueixo la línia que esteu marcant. Ah, està Clar bé. sí. Està bé, <laughs> bueno, pues, uh, seguim, seguim amb els Bandera Negra, un grup de, de punt hardcore llibertari des de Madrid, Um, ja veureu que canta una noia, però també canta el cantant de Típico Pero Cierto. Uh, el vaig portar fa poc. Ahí, no havia sonat mai, em sembla, el, el Pim Pam. El Típico Pero Cierto? Sí. sí mm, jo el conec des de Era fa eh, estrena, temps, eh? però, però va ser estrena. Uh -huh. I mira, al cap de poc un altre. Hòstia, doncs pues mira. Bé. I re, porto un tema que es diu Per el fin d'esta agonia, que la veritat és que el CD no sé com es diu, però ara estàvem aquí especulant sobre si era un doble homònim. Primer, doble homònim, eh? Doble homònim pel tema i pel disc. bueno, clar, és que només hi ha o, o doble, doble o, triple. o triple, no? Efectivament. Sí. Efectivament. Sí, per dir-ho d'alguna manera. Homònimament parlant és així. A no ser que la persona que canta també es, es digui com el grup, no? <laughs> que ja... Hòstia, aquesta l'hem de trobar, eh? Cançó <laughs> i àlbum i, I la ciutat, ser, o alguna així, no? <laughs> Seria massa, no? Molaria molt. <laughs> Però bueno, de moment serà homònimament parlant, serà un doblete i esperem que, que us agradi. Vinga, va. Fom-li! No? sempre un cassapale campeones. Bona, bona, bona, boníssima, boníssima. Ben guapa, ben guapa, molat, Manolo. No? Manolo, tio, tu sempre vens a mateix aquí, eh, tio. Bueno, de fet, ara el Riqui m'estava comentant que estic trepitjant el seu terreny, aquest, de, <laughs> aquest terreny vegano, on straight edge de, de, ficat, de, de Madrid. Bé, bé, no, m'agrada, m'agrada. Això vol dir que que també li agrada més gent i no només a mi, això. No, ni tant. No, i, ni i, tant. I sobretot ho deia no per aquests bandera negra que també, sinó per la que per ve després, no? que són nineta dels meus ulls. Eh? <laughs> Com, ja, com ja sentiu, en, ens encanta trobar música, ens encanta jugar amb la música i sobretot ens encanta que us agradi. Més música combativa, això no s'atura, és el pim-pam-pum. Esperem que us estigueu passant la meitat de bé que ens ho passem aquí als estudis de Can Capablanca. Ara és el Ricky qui tira nou tema zarrangano. Això ja no té aturador, eh, família? Això ja no s'atura. A mi em sap greu, Isma, i tothom, perquè avui estic de trepitjades. Tu trepitja, tio, trepitja ben fort, tio. Els Scream, els Scream... Sí, sí. Ai, els Scream. Sí, sí. Que entre... <laughs> que Estan que presentant passa? nou treball i han tret el primer single, que es diu Avui fa bon dia. I tot i que no és veritat, no, tot i <laughs> que... està plovent. Tot i que no fa massa bon dia, però bueno. Però escolta, ens alegrarà una mica. Ja veureu. Canyuqui, canyuqui. Canyuqui. No ho sé, no ho sé com començar amb aquest full en blanc i un món tan negre. No ho sé, per què collons vas demanar-me que escrigués un da, da. Tema zarranga no per la vena. Gang, gang, gang, gang, gang, gang. Excelsa, excels, tema el nou del Scream. Déu-n'hi-do, déu nhi déu Amb això obren el disc, a veure com serà tota la resta, perquè, mare meva, eh? Si comença amb un bon dia, és que la cosa anirà bé, no? déu nhi com aneu, eh? Ben guapa, ben guapa. Espectacular tema zarangano que s'ha tirat el, el mestre Teclas, reverendo Teclas. Continua la música combativa, el pim-pam-pum no s'atura. Això és una festa, no sé on esteu vosaltres, però això aquí ja és una festa. Arriben els Business, aquesta banda londinenca d'Oi, amb el Mickey a les veus, el Fish a la guitarra, el Trots al baix i el Bandi a la bataca. És un tema que espero que us soni a tots i a totes, encara que sigui de lluny perquè bueno, quan, quan, quan l'escolteu ja sabreu per què. És el Drinking and Driving, des del seu single del 1985, és una cançó que volem dedicar molt especialment a la meva Noelia, a la meva companya de vida, a la meva estimada Noelia, per ella va, un petonet carinyo, i ahí us deixo amb el Drinking and Driving. and Driving. que sonava, sí, sonava el Mierda de Ciudad de Cortatu, tremendament. Mal, mal, les dues primeres notes ja sabíem tots quina era. <laughs> Brutal, eh? Ens sembla que, que podia ser que aquesta fos uh, la inicial, perquè, perquè sí, sí que, sembla una mica. Que els Cortatu ho traguessin el tema a, a partir d'aquesta, eh? Sí, sí, sí. Mierda de Ciudad, també altrament coneguda en alguns llocs com Mierda Barberà. Això és, és així, sí o no? Sí. En alguns sí, llocs sí. es canta. En algun lloc sona. Clar que sí. Ben guapa la, la cançoneta dels business, continua la música combativa, això no s'atura, eh, fa molta, molta baixada, ens pugem les crestes definitivament. Hòstia, si I el, Manolaco, mi, no? el Manolaco, quan arriba aquest moment del programa, deixeu-me que us ho expliqui, és quan ens fot un, un tiro d'aquells que ens deixa estabornits a tots i a totes, no sabem què portarem avui, però sempre ho fa. Jo ho sé, jo ho sé i m'agrada molt. Sempre Riqui, ho fa. El Ricky ho sap, ja sap que és una de les seves perles, són els Decision, una banda de punk hardcore des de Madrid, uh, un tema que es diu ¿Quién dijo fácil? Y es al meu segon segon homònim de la, eh, de la tarda perquè al es diu Decisión. i res, ens aixequem una miqueta a las crestas, a una miqueta de, hardcore. Amunt, Peña Porque fueron los años más intensos de mi vida. Conocí la fraternidad, el desinterés, el espíritu de sacrificio y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado son los que estaban luchando conmigo. Atrallon. Atrallon comença i no para. déu nhi eh? déu nhi quina Fan la intro aquella, eh? perquè agafis sí. aire i... I, venga, I és que no donen ni un moment de, de descans en tot el tema i... I en tot el que, disc. Doncs. En tot el disc, sí, és molt bèstia. Música combativa, lletres punyents, espectacular tema zarrangalo que es treu de la xistera, de fet, Manolo. La, o sigui, no ho conec gaire, eh? però la noia que canta... Um, si m'ho dius, té una veu un, un característica o és la de la de... Hòstia, el grup Accidente. Aquí, accidente. Sí o no? Jo crec que no. No, eh? Però podria ser. És que aquest disc és una penya que es va juntar, va fer aquest disc i prou. I vinga. Ho van fer per solidària en no sé quina causa, ho van gravar... Sí, jo he vist i, que ho van deixar... O, o, ara no me'n recordo, però algú del 2011, no sé si va sortir aquest disc o... Ui, jo diria que més enrere, eh? perquè sí. fa temps que ho escolto això. Però, ah, bueno, igual ho van podria, deixar el 2011 ser. o alguna cosa així. Ho haurem de buscar, ser. haurem de buscar a veure si coincideix la cantant d'Accidente amb, el, amb el tema no, que acaba de tirar jo Manolo. he navegat tota la xarxa i no, i no he tingut pebrots de saber no, eh? qui és la, no és. la noia que canta. Això... Ni res de res. Això és perquè et falten els carrers. Uh, sí, per la xarxa, però, però clar, me n'he d'anar a Madrid i preguntant als casals bueno, i tal, i preguntant. Yeah. Bueno, casals, als eh, centres socials. Als centres socials, tot ho farem, tot ho farem, penya. Continua aquesta edició 211, fa molta, molta, molta baixada, estan molt, molt amunt les crestes, però això no s'atura. Encara, sí, tenim, penya. encara tenim trets a la recàmera per, per oferir-vos. Què ens, ens has seleccionat per ara? Per ara... Eh, acaba, ara, acaba ja, clar. Acabar, ja. sigui... ja. És el meu últim tema. Darrera ronda. I com dèiem abans a, eh, durant la secció d'agenda que a Terrassa es fa el, el 20è aniversari de l'Assemblea d'Ocupes, sí. i aquest fin de demà i dissabte eh, hi ha tot d'activitats, i el dissabte a la nit... El Casalet, a l'Atzur, sí, sí. Sí, i el dissabte a la nit hi ha Concertillo, i és el grup aquest que us deia que tornen així des, des de fa un temps, són els Highs Addicts, Hais Addictes, perdó. Que Hais Addictes. Amb dos Ds. Hais Addictes. I aquests ja els vam, el, han sonat aquí el dia que vam anar al Casalet a fer el programa el Pim Pam Tour. El els vam posar? Sí, el Franqui sí. és la que em va és demanar. És la que va tirar ell. És el sí, grup? perquè aquell vale. dia jo totes les, tots els meus temes eren de peticions de, de, de la gent del Casal i l'entorn. I el Franqui em va demanar una dels Hais Addictes, i al MySpace només n'hi ha tres, <laughs> i jo bueno, pues doncs n'he triat una que no fos aquella, que es diu Un bon suïcidi, suïcidio, posa, Un bon suïcidio. I res, a veure, ja veureu que també puncarrada, puncarrada Xitxa. màxima. Xitxa Això és un tastet per als que vulgueu vindre dissabte al vespre va a Terrassa, o tot el dia, perquè... Perquè hi ha activitats durant tot el dia. Vinga, va. Celebrem-ho! se pierden en el viento. Las calles se estrechan, ya no hay tiempo. Miro hacia atrás y veo en sus ojos. Mucha sangre derramada me curó de mi ceguera, mucha libertad cortada con el uso de violencia. Muchas falsas promesas, mucha hipocresía, demasiada hipocresía. tenen raó, que, que mai no s'acaba, però, però aquest, en concret, aquest, sí. El 211... Aquest sí. Ben guapa, eh? Ben guapa. déu nhi la, la trallada i que han fotut, espectacular la veu, espectacular veure, com les crestes tocant el sostre, ja. A destajo, <laughs> a destajo absolutament. Ben guapa, ben guapa la, la proposta del mestre Tecles per acabar la seva ronda. Uh, bueno, pues, em sembla que hem d'afegir algunes coses més, tirarem un parell de temes, també volem afegir com, com ens podeu escoltar, com podeu escoltar el Pim Pam Pum. Bueno, sí, tornarem a dir que, que per escoltar-nos uh, ho podeu fer a radiotrama.cat en, els, en els podcasts, que hi ha els de cada setmana i també el, els anteriors, i si no, els dissabtes a la tarda, a les 8, uh, eh, sonem a, a Radio Terra, i si no Així també és. durant la setmana ens passen diverses vegades per Ràdio Pinsania de, de Berga que sona per, per internet i també al, a l'FM si, esteu, si esteu amb el cotxe per, per la zona també ens podeu escoltar. I tant que sí, escolteu el Pim Pam Pum que, que està guai. Mm, afegirem un parell de temes, em sembla que el primer el tiro jo, són els Caos Urbano, aquesta banda eh, és, és, la nostra, és la nostra dosi setmanal de Caos Urbano, Vale? Estem ahí desgranant una a una les perles que porta aquest nou treball de la banda madrilenya d'Oi, La Hora del Baile, i bueno, pues, eh, els Caos Urbano amb un temazo eh, que el fan conjuntament amb en Fermín Mugruza, eh, Los mató el Estado, des del seu darrer CD, com hem dit, L'Hora del Baile, d'aquest 2016, tema Zarranga no per la vena per acabar. I la darrera de les darreres... I la darrera anirem cap a, cap a Amèrica Llatina, com no podia ser. D'altra a... forma. Seguim, seguim a Xile amb els Banda Bonot, que és una banda que el seu nom és un homenatge a Jules a Joseph Bonot, que era un anarquista francès que, que donava nom a la, a la banda aquesta que practicava la propaganda pel fet i us porto un tema que es diu Plataformes d'aquest grup punk de Xile. Agafeu-vos fort que això s'acaba. Fins aquí l'edició 211, ha estat un plaer estar amb totes vosaltres, és un plaer cada cop que, que ens posem davant dels micros i vosaltres ens escolteu. Uh, com sempre, d'Eren Família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta.